Hi, sweetheart, look at you. What's going on? Schau dich an, was ist los? What's going on? Tell me. Was passiert? Sag's mir. Ah, ich habe über keine Person geschrieben, sondern über einen Teil von mir, über meine Haut. I didn't write about a person, but about a part of me, about my skin. Good, I would love to hear it. Gut, okay. ich würde das gerne hören. Ich bin wütend auf meine Haut, weil sie mir so viele Schmerzen macht. I'm angry at my skin because it causes so much pain for me. Yes, sweetheart. Ja, liebes. So where you have the word my skin, use the words my thinking. Also, da wo du das Wort meine Haut hast, benutze die Worte mein Denken. I'm angry at my thinking because Ich bin wütend auf mein Denken, weil and read it again. Und lies es noch einmal. Ich bin wütend auf mein Denken, weil es mir so viele Schmerzen bereitet. I'm angry at my thinking because it causes so much pain for me. Is that as true sometimes? Ist das genauso wahr manchmal? Ja, manchmal. Yes, sometimes. Yes. So I say let's work with what we can work with. Also ich sage, lass mhm. uns an dem arbeiten, an dem wir arbeiten können. When you are at sleep and you're not dreaming, wenn du schläfst und nicht träumst, is there physical pain? Hast du dann physische Schmerzen? Ähm, manchmal wache ich von Schmerzen auf. Sometimes I wake up because of the pain. Sometimes you wake up. Manchmal wachst du auf. When you are asleep, and you're not dreaming, is there pain? Während du schläfst und nicht träumst, gibt es da Schmerz? No. Nein. No. I invite you just to be gentle as we move through this. Ich lade dich ein, ganz sanft mit dir umzugehen, während wir uns durch dieses hier hindurch bewegen. And you do this inquiry for the love of freedom. Und mache diese Untersuchung wegen deiner Liebe für die Freiheit and truth und Wahrheit and not with the motive to end the physical pain or to heal your body. Und nicht mit dem Motiv deinen körperlichen Schmerz zu beenden oder deinen Körper zu heilen. If you were absolutely free, would you care about physical pain? Wenn du absolut frei wärest würdest du dich dann überhaupt noch um körperlichen Schmerz scheren? Ich kann mir das nicht vorstellen, absolut frei zu sein. I can't ja. imagine to be absolutely free. I hear that. Ja, das höre ich. There is pain. Da ist Schmerz. And there, then there is pain and suffering. Und dann ist da Schmerz und Leiden. So we'll work with the suffering. Mhm. Also wir arbeiten an dem Leiden. And watch through your life how body follows mind. Und beobachte durch dein Leben, wie der Körper dem Geist folgt. What amazing trip. Was für eine wundersame Reise. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. You feel pain. Du fühlst Schmerz. Is that true? Ist das wahr? Yes and no are equal. Ja und Nein sind gleichgestellt. If someone says, Katie, do you feel pain? And I feel it. I say yes. Wenn That's jemand, the answer. Wenn jemand sagt, Katie, fühlst du Schmerz? Und ich fühle es, dann sage ich ja. Das ist die Antwort. That's the truth. I don't pretend. Das ist die Wahrheit. Ich äh, gebe nichts vor. You feel physical pain. Is that true? Du fühlst körperlichen Schmerz. Ist das wahr? Im Moment nicht. Äh, at this moment, no. <laughs> How do you react when you think the thought, I feel pain, physical pain? Wie reagierst du, wenn du den Gedanken denkst, ich fühle Schmerz, körperlichen Schmerz? Here is another question. Hier ist eine andere Frage. How do you react when you feel pain and you think the thought, I want it to stop? Wie reagierst du, wenn du Schmerz fühlst und du hast den Gedanken, ich will, dass es aufhört? And it doesn't. Und das tut's nicht. Ich werde ungeduldig und become, unzufrieden. I become impatient and dissatisfied. And what happens to the pain when you think the thought, I want it to stop? Und was passiert mit dem Schmerz, wenn du den Gedanken denkst, ich will, dass es aufhört? And it doesn't. Und es tut's nicht. Es ändert sich nicht. It doesn't change. Who would you be without the story I feel pain? Wer wärest du ohne die Geschichte? Ich fühle Schmerz. Dann könnte ich mich auf andere Sachen konzentrieren. I could concentrate on other things. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Ich bin wütend auf meine Haut, weil ich ihretwegen abhängig von der Hilfe anderer bin. I'm angry at my skin because of my skin I'm dependent on the help of others. Is that true? Ist das wahr? Yes. Ja. You're dependent on our help. Du bist abhängig von unserer Hilfe. Yeah. What do you want us to give you? Was möchtest du, was wir dir geben? What can we give you that you need? Was können wir dir geben, was du brauchst? What do you need us for? To give you what? Wozu brauchst du uns, um dir was zu geben? Food. Essen. What is it you can't do when you're in pain? Und was ist es, was du nicht tun kannst, wenn du im Schmerz bist? What do you need? Was brauchst du? Ich brauche Hilfe im Alltag, need, im Haushalt, beim Verbändewechseln. I need help in daily life, like for my household and to change bandage. Yes. And what is the worst that could happen if we don't change your bandage. Ja, und was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn wir deinen Verband nicht wechseln? Die Schmerzen werden schlimmer. The pain becomes worse. And what is the worst that can happen if the pain becomes worse? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn der Schmerz schlimmer wird? dass ich das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr aushalten. That I have the feeling that I can't stand it anymore. Good. Gut. You can't stand it anymore. Du kannst es nicht mehr aushalten. We haven't come for 30 days. Wir sind seit 30 Tagen schon nicht mehr gekommen. You're in terrible pain and your bandages aren't changed. Du hast schreckliche Schmerzen und dein Verband wurde nicht gewechselt. Can you go to that place? Kannst du an diesen Ort gehen? You can't stand it anymore. Du kannst es nicht mehr aushalten. Can you absolutely know that that's true? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass es wahr ist? Nein. How does it feel when you think that thought? I can't stand it anymore. Wie fühlt es sich an, wenn du diesen Gedanken denkst, ich kann es nicht mehr aushalten? Don't wait for her answers. Wartet, Go in for your own. Wartet nicht auf ihre Antwort, geht nach innen, um eure eigene zu finden. How does it feel when you think the thought, I can't stand it anymore? Wie fühlt es sich an, wenn du den Gedanken denkst, ich kann es nicht mehr aushalten? Mm. Es fühlt sich an nach Aufgeben, nach Sterben wollen. It feels like giving up, like dying. And how does that feel? Und wie fühlt sich das an? Das macht mir Angst. It makes me afraid. So can you see a reason to drop the thought, I cannot stand it anymore? Also kannst du einen Grund sehen, den Gedanken fallen zu lassen, ich kann es nicht mehr aushalten. And I'm not asking you to drop the thought. Und ich fordere dich nicht auf, den Gedanken fallen zu lassen. I was never able to do that. Ich war niemals in der Lage, das zu tun. I simply ask, can you see a reason to drop the thought? Ich frage einfach nur, kannst du einen Grund sehen, den Gedanken fallen zu lassen? I can't stand it anymore. Ich kann es nicht mehr aushalten. ich würde mir nicht so viel Sorgen um die Zukunft machen. I wouldn't be so concerned about the future. That's my experience. das ist auch meine Erfahrung. If you want terror on purpose, get a plan. Wenn du mit Absicht Terror erleben willst, dann besorg dir einen Plan. And I'm not saying don't plan. Und ich sage nicht, dass ihr nicht planen sollt. Just noticing. Einfach nur es bemerken. If you want shame and guilt on purpose, get the story of a past just for fun. Wenn ihr Scham und Schuldgefühle mit Absicht haben wollt, dann besorgt euch eine Vergangenheit. Just noticing, noticing. Es einfach nur bemerken, bemerken. Give me a peaceful reason to think this thought. Gib mir einen friedvollen Grund, diesen Gedanken zu denken. I cannot stand it anymore. Ich kann es nicht mehr aushalten. Who would you be without that thought? Wer wärest du ohne diesen Gedanken? Who would you be if you could not think the thought, I can't stand it anymore? Wer wärest du, wenn du den Gedanken nicht denken könntest, ich kann es nicht mehr aushalten? Wäre ich erleichtert. Maybe enlightenment? Erleichtert. Oh, erleichtert. Ja. Uh, relieved. Yeah, that was you. She has hers, you have yours. Das war deins. Sie hat ihrs, yeah. du hast deins. Yeah, both of you are right. Und ihr habt beide recht. Don't we love our stories? Lieben wir nicht unsere Geschichten? Yes, sweetheart. Ja, Liebes. I can't stand it anymore. Ich kann es nicht mehr aushalten. Turn it around. What is the opposite? Kehre es um. Was ist das Gegenteil? Ich kann es aushalten. I can't stand it. And that's the truth. Und das ist die Wahrheit. That's what's true. Das ist das, was wahr ist. And when the pain moves to the place where you cannot. Und wenn der Schmerz sich zu dem Punkt bewegt, wo du es nicht mehr aushalten kannst, mind will switch to another identity. Dann wird dein Geist zu einer anderen Identität wechseln. When it cannot project a future, it loses identity, and in that, no pain. Wenn er keine Zukunft projizieren kann, dann verliert er seine Identität. No one has more pain than they can handle. Niemand hat mehr Schmerz, als er handhaben kann. It's all projected. Es ist alles projiziert. And I don't care if it's projected or not. Pain is pain. Und mir ist es egal, ob es projiziert ist oder nicht. Schmerz ist Schmerz. We're just realizing for ourselves. Wir erkennen nur für uns selbst, what is as true as pain in the moment. Was ist genauso wahr wie Schmerz in dem Moment. You are dependent on us. Du bist abhängig von uns. Is that true? Ist das wahr? von dem, was wir gerade durchexerziert haben, nicht. <laughs> well, from what we went through now, it's not true anymore. Ah, oh, don't you love enlightenment? Ah, oh, liebst du nicht Erleuchtung? Enlightenment is nothing more than what I believed. Erleuchtung ist nichts anderes als was ich geglaubt habe. Turned out not to be true for me dass sich daraus gestellt hat, dass es gar nicht für mich wahr ist. I'm enlightened about that now. Ich bin darüber jetzt erleuchtet. Who cares about the future? I hurt now. Wer kümmert sich schon um die Zukunft? Mir tut es jetzt weh. Just let me understand now. Lass mich nur jetzt verstehen. Now is where it hurts. Jetzt ist der Moment, wo es weh tut. How do you live when you believe that you're dependent on us and we're late? Wie lebst du, wenn du glaubst, wenn du geglaubt hast, dass du von uns abhängig bist und wir kommen zu spät? Ich werde unruhig, ich verkrampfe mich. Ich mm. Unsettled, I, I become tight. And when you become tight, what happens to the pain? Und wenn du angespannt bist, was passiert dann mit dem Schmerz? Er wird nicht besser. It doesn't become better. Have you noticed that it even intensifies? Ist dir aufgefallen, dass er sogar intensiver wird? Sometimes Manchmal. when you get tight wenn du angespannt bist. I noticed that too. Mir ist das auch aufgefallen. Who would you be without this lie? I'm dependent on people. Wer wärst du ohne diese Lüge? Ich bin abhängig von Leuten. I'm dependent on my husband, my children, my parents. Ich bin abhängig von meinem Mann, meinen Kindern, meinen Eltern. Who would you be without this thought in your life? Wer wärst du ohne diesen Gedanken in deinem Leben? Entspannter. More relaxed. I would go with that. Ja, dem würde ich zustimmen. I'm dependent on people. What is the opposite? Ich bin abhängig von Menschen. Was ist das Gegenteil? I'm independent. Ich bin unabhängig. I'm independent. She said it in English. Yes. Oh. yes. yes. I'm not dependent on people. Ich bin nicht abhängig von Leuten. It's wonderful to be clear. Es ist wundervoll klar zu sein. We can invite someone to come help us and we can even call a backup. Wir können jemand einzuladen, um uns zu helfen und wir können auch einen Ersatz organisieren. And they come or not. Und sie kommen oder sie kommen nicht. We have pain, but no fear. Wir haben dann Schmerz, aber keine Angst. Mhm. Yes. Mhm. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Ich bin immer noch wütend auf meine Haut, äh, weil ich deshalb Ablehnung erfahre. I'm still angry at my skin because I experience rejection because of it. What kind of rejection? Was für eine Art von Ablehnung? Um, ähm, dass Leute darauf achten, dass sie mich nicht berühren. That zum Beispiel beim Einkaufen, beim Geldwechsel. That people make sure that they don't touch me, for example, if I go shopping and, and give the money. You need them to touch you. Is it true? Du brauchst es, dass sie dich berühren. Ist es wahr? Nein. No. Aber es tut weh. But it hurts. Yes, because you have the thought. I want them to touch me. Ja, weil du den Gedanken hast, ich will, dass sie mich berühren. Yes. Ja? Mhm. You need them. Ähm, ich denke nicht, ich will, dass sie mich berühren, aber. I don't think that I want them to touch me, but. Ähm, ich denke, dass es bei anderen Leuten egal wäre, ob eine Berührung stattfindet oder nicht. I, I think for other people it wouldn't matter if a touching happens or not. And for you? Und für dich? Bei mir halten die Leute Abstand. With me people keep a distance. So you need them to come closer. Is also, that true? Also du brauchst es, dass sie näher kommen, ist das wahr? You need us to love you, is that true? Du brauchst es, dass wir dich lieben. Ist es wahr? That's a very old religion on this planet. Das ist eine sehr alte Religion auf diesem Planeten. You need us to love you. Is that true? Du brauchst es, dass wir dich lieben. Ist das wahr? And does everyone love you? Und liebt dich jeder? That's only because you don't know you yet. Das ist nur, weil du dich selber noch nicht kennst. Or I could say it's only because we don't know you yet. Oder ich könnte sagen, es ist nur, weil wir dich noch nicht kennen. You need our love. Is that true? Du brauchst unsere Liebe. Ist das wahr? She says yes. Sie sagt ja. How many of you say yes? Wie viele von euch sagen ja? Raise your hand. Hebt eure Hand. Good, good. Gut, gut. How do you react when you think the thought, I need people to love me? And we don't, we're busy. Wie reagierst du, wenn du den Gedanken denkst, ich brauche es, dass Leute mich lieben? Und wir tun's nicht, wir sind beschäftigt. Hm. We're shopping. Wir gehen gerade einkaufen. How do you react when you think the thought, I need people to love me. I want people to love me. Wie reagierst du, wenn du denkst, ich brauche es, dass Leute mich lieben, ich, äh, dass Leute mich lieben, ich will, dass Leute mich lieben? How does it feel when you think that thought? Wie fühlt sich das an, wenn du diesen Gedanken denkst? And we don't even want, we're afraid to touch you. Und wir haben Angst, dich zu berühren. Die Ablehnung verstärkt sich und ich fühle mich klein und zurückgewiesen. The reaction becomes strong, rejection becomes stronger and I feel small and rejected. Oh, honey. Yeah. Can you see a reason to drop this thought? Kannst du einen Grund sehen, diesen Gedanken fallen zu lassen? I want people to love me and I'm not asking you to drop the thought ich will, dass Leute mich lieben. Und ich fordere euch nicht auf, diesen Gedanken fallen zu lassen. How do you react when you think that thought? Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken denkst? Ah, ich setze mich unter Druck. I put myself under pressure. There is a reason. Da ist ein Grund. To drop the thought. Mhm. Den Gedanken fallen zu lassen. Mhm. But I can't let go of a thought. Aber ich kann einen Gedanken nicht loslassen. No matter how painful. Egal wie schmerzhaft er ist. I didn't make the thought in the first place. Ich habe den Gedanken überhaupt gar nicht erst erschaffen. How can I let go of what I didn't make? Wie kann ich etwas loslassen, was ich selber gar nicht geschaffen habe? Thoughts appear. Gedanken tauchen auf. When you wake up in the morning, do you think I think I won't think today? Wenn du morgens aufwachst, denkst du dann, hm, ich glaube, ich werde heute nicht denken. It's too late. You're already thinking. Es ist zu spät. Du denkst ja schon. No choice. Keine Wahl. Nothing to do but make friends with thoughts. Es gibt nichts anderes zu tun, als dich mit den Gedanken anzufreunden. Here they come. Hier kommen sie. I notice when I meet them with inquiry, they let go of me. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich ihnen mit der Untersuchung begegne, dann lassen sie mich los. Amazing how that works. Erstaunlich, wie das funktioniert. I learned from this work that love is the answer, war doesn't work. Ich lerne von dieser Work, dass Liebe die Antwort ist und dass Krieg nicht funktioniert. I learned that all war belongs on paper. Ich lerne, dass aller Krieg aufs Papier gehört. gives me a peaceful reason to believe the thought, I want people to love me. Gibt mir einen friedvollen Grund zu glauben, den Gedanken, ich will, dass Menschen mich lieben. Give me a reason that doesn't feel stressful inside of you. Gib mir einen Grund, der keinen Stress in dir erzeugt. gibt keinen. Yeah. There isn't one. I couldn't find one either. Ich habe auch keinen finden können. I don't want my children to love me. Ich will nicht, dass meine Kinder mich lieben. Not unless they do. Was soll denn sie tun es? How do you treat your children when you think the thought, I want them to love me? Wie behandelt ihr eure Kinder, wenn ihr den Gedanken denkt, ich will, dass sie mich lieben? And how do you treat yourself? Und wie behandelt ihr euch selbst? There's a reason to drop the thought. Da ist ein Grund, den Gedanken fallen zu lassen. Who would you be in the marketplace if you could not think this thought? Wer wärest du auf dem Marktplatz, wenn du diesen Gedanken nicht denken könntest? I want people to love me. Ich will, dass Menschen mich lieben. Yeah. Äh, mir wäre es egal, wie sie mich behandeln. It wouldn't matter how they treat me. Yes, there are two ways to be with people. Ja, es gibt zwei Arten, mit Menschen zu sein. In peace or stress. Mhm. In Frieden oder im Stress. Mhm. But either way, here I am, standing with the apples. Aber auf die Weise oder auf die andere, hier stehe ich mit den Äpfeln. In the marketplace. Auf dem Marktplatz. Yeah. I need people to love me. Ich brauche es, dass Menschen mich lieben. Can you see a turnaround? Kannst du eine Umkehrung sehen? Ich brauche, dass ich mich liebe. I need that I love me. Yes, it's your job, not ours. We're finding apples. ja, es ist deine Aufgabe, nicht unsere. Wir suchen Äpfel. Wir finden Äpfel. Can you see another turnaround? Kannst du ein, noch eine andere Umkehrung sehen? I need people to love me. Ich brauche es, dass Leute mich lieben. Ich brauche es, dass ich die Leute liebe. I need that I love people. Yes. Ja. For you to hold us until we understand. Ja, für dich, dass du uns hältst, bis dass wir verstehen. Can you love us until we can love you? Kannst du uns lieben, bis dass wir dich lieben können? That's mhm. Das ist es. I need people to love me. Ich brauche es, dass Leute mich lieben. What is the opposite of I need? Was ist das Gegenteil von ich brauche? Ich brauche nicht, dass I, die Leute mich lieben. I don't need that people love me. Yes. Ja. Yeah. I notice that people only love me when they do. Mir ist aufgefallen, dass die Leute mich nur lieben, wenn sie es tun. And I did this work that you're doing. Und ich habe diese Work getan, die du machst. And I came to see that when you love me, that's when I need it. Und ich bin dahin gekommen zu sehen, dass wenn du mich liebst, das ist der Zeitpunkt, wo ich es brauche. Not one breath sooner. Nicht einen Atemzug vorher. I'm a lover of reality. Ich bin eine Liebhaberin der Realität. Because reality rules. Weil die Realität herrscht. I'm not at war with reality anymore. Ich liege nicht mehr im Krieg mit der Realität. For me, reality is God. Für mich ist die Wirklichkeit Gott. It's everything that really is. Es ist alles, es wirklich, das ist wirklich so. A glass, ein Glas, a paper, ein Papier. Argue with that. Streite dich mal damit. All the argument in the world. Reality will be true to itself. It's a paper. Aller Streit in der Welt, ähm, die Realität wird sich selber treu bleiben. Es ist ein Papier. Sie wird einfach darauf warten, dass ich das erkenne und ein Papier bleiben, bis dass ich es tue. I can trust it. Darauf kann ich vertrauen. It's a paper until it's not. Es ist ein Papier, bis dass es nicht mehr so ist. And in the peace of that, und in dem Frieden von davon, I'm free. Bin ich frei. I can burn the paper and say, Show me the paper now. Ich kann das Papier verbrennen und sagen, jetzt zeig mir mal das Papier. What fun to be the master that can change a paper. Was für ein Spaß, der Meister zu sein, der ein Papier verändern kann. I love life. Ich liebe das Leben. I am free until I'm not. Ich bin frei, bis dass ich es nicht bin. And those of you that think that these four questions might serve you. Welcome to the work. Und für diejenigen von euch, die denken, dass euch diese vier Fragen dienen könnten, seid willkommen bei the work. Let's hear the next thought. Lass uns den nächsten Gedanken hören. Meine Haut sollte heilen. My skin should heal. Whoever told you that? Wer hat dir das gesagt? I did. <laughs> ich habe das getan. So let's go in again to this authority. Also, lass uns noch einmal nach innen gehen zu dieser Autorität. Your skin should heal. Deine Haut sollte heilen. Can you absolutely know that that's true? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Manchmal träume ich davon. Sometimes I dream about that. It's a wonderful dream. Das ist ein wunderbarer Traum. And I'm asking you. Und ich frage dich, Do you really want to know the truth? willst du wirklich die mhm. Wahrheit wissen? Yes. So I ask you to go in. Also ich bitte dich nach innen zu gehen. Your skin should heal. Deine Haut sollte heilen. Your cancer should heal. Dein Krebs sollte heilen. Can you absolutely know that that's true? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Who needs God when we have you as an authority? Wer braucht schon Gott, wenn wir dich als Autorität haben? It's just a question. Es ist nur eine Frage. Frightens many people. Sie verängstigt viele Leute. Do you really want to know the truth? Willst du wirklich die Wahrheit wissen? No, I want my skin to heal. Nein, ich will, dass meine Haut heilt. So the skin heals. Also die Haut heilt. Then we get old. Und dann werden wir alt. Hm seems I can't win this. Ah, es scheint so, als könnte ich das hier nicht gewinnen. Your skin should heal. Deine Haut sollte heilen. Can you absolutely know that this is true? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? No. Nein. It doesn't mean it's not going to heal. Das bedeutet nicht, dass sie nicht heilen wird. This is inquiry. Das ist Untersuchung. But only for the courageous. Aber nur für die Mutigen. The one that, the ones that are tired of the superstition. Für diejenigen, die den Aberglauben satt haben. How does it feel when you think this thought and it doesn't? Wie fühlt sich das an, wenn du diesen Gedanken denkst und es tut es nicht? My skin should heal. Meine Haut sollte heilen. It's frustrierend. It's frustrating. Yes, Angel. Ja, Engel. And what happens when you feel pain? Und was passiert, wenn du Schmerz fühlst? And then frustration on top of it. Und dann auch noch Frustration obendrauf. Dann wird die Haut noch schlimmer. Then the skin becomes even worse. Yes. So how do you think it would heal the fastest? Also was denkst du, wie es am schnell, wie sie am schnellsten heilen würde? Frustrated or not frustrated? Frustriert oder nicht frustriert? Yeah. Feel your little hand on your nose. Did you feel it? Fühle deine kleine Hand auf der Nase. Hast du es gefühlt? Did you feel it? Hast du es gefühlt? so good. So good. Can you see a reason to drop the thought, my skin should heal? Kannst du einen Grund sehen, den Gedanken fallen zu lassen, meine Haut sollte heilen? And again, I'm not asking you to drop your religion. Und nochmals, ich fordere euch nicht auf, eure Religion fallen zu lassen. I'm simply asking, can you see a reason to drop the thought, my skin should heal. Ich frage einfach nur, kannst du einen Grund sehen, den Gedanken fallen zu lassen, meine Haut sollte heilen? Ich habe das Gefühl, wenn ich den Gedanken aufgebe, meine Haut sollte heilen, dann gebe ich mich auf. I have the feeling if I give up the thought that my skin should heal, I'm, I would be giving up myself. So, sweetheart, let's move back to inquiry. Also, Liebes, lass uns zurück zur Untersuchung gehen. Can you see a reason to drop the thought? Kannst du einen Grund sehen, den Gedanken fallen zu lassen? My skin should heal, and I'm not asking you to drop the thought. Meine Haut sollte heilen und ich fordere euch nicht auf, den Gedanken fallen zu lassen. Ich, ich hänge an dem Gedanken. I'm attached to the thought. Yes. So I simply ask, can you see a reason to drop it? You don't have to drop it. Ja, ich frage auch einfach nur, kannst du einen Grund sehen, ihn fallen zu lassen? Du brauchst ihn nicht fallen zu lassen. Mhm. Ja, ich könnte vielleicht leichter akzeptieren. Ja, also die Situation so wie sie ist. Yes, maybe I could accept the situation more the way it is yes, it could be. And I heard from you with the thought, you experience frustration. Ja, das and it's more difficult to heal. Ja, das könnte sein. Und ich habe von dir gehört, dass du mit dem Gedanken Frustration erlebst und dass es dann schwieriger ist zu heilen. Those are valid reasons. das ist ein äh, wertvoller Grund. We're very frightened to answer these simple questions. Wir haben sehr große Angst, diese einfachen Fragen zu beantworten. And then we began to trust that enlightenment works. Und dann fangen wir an zu vertrauen, dass Erleuchtung funktioniert. And I don't know another way. Und ich kenne keine andere Art und Weise. Give me a stress-free reason to keep the thought. Gib mir einen stressfreien Grund, diesen Gedanken zu behalten. My skin should heal. Meine Haut sollte heilen. Es erhält mir Hoffnung. It's a hope. And is that thought stressful? Und ist dieser Gedanke voller Stress? Your skin Deine Haut is like it is and you're frustrated. Ist so wie sie ist und du bist frustriert. When you think the thought. Mhm. Wenn du den Gedanken denkst. Mhm. Now give me a stress-free reason to believe the thought my skin should heal. Gib mir jetzt einen stressfreien Grund, den Gedanken zu glauben, meine Haut sollte heilen. It's a thought. My skin should heal is a thought that argues with reality now. Meine Haut sollte heilen ist ein Gedanken, der sich mit der Realität anlegt jetzt. How do I know I have the perfect skin? There it is. Woher weiß ich, dass ich die perfekte Haut habe? Hier ist sie. It appears as this now. Sie erscheint als das jetzt doesn't mean it's not going to heal. Das bedeutet nicht, dass sie nicht heilen wird. But it appears as this now perfectly for your realization. Aber sie erscheint jetzt als das perfekt für deine Erkenntnis. Who would you be without this thought? Wer wärest du ohne diesen Gedanken? My skin should heal. Meine Haut sollte heilen. I want my skin to heal. Who would you be if you could not think that thought? Ich will, dass meine Haut heilt. Wer würdest du sein, wenn du diesen Gedanken nicht denken könntest? With those beautiful hands, who would you be without that thought? Mit diesen schönen Händen, wer wärest du ohne den Gedanken? Glücklich und zufrieden. Happy and content. Yes. Everyone has the perfect hand, sweetheart. We just don't all realize it yet. Ja, wir haben alle die perfekten Hände, wir erkennen es nur noch nicht. I'm too old, is it true? Oh. Ich bin zu alt, ist das wahr? I appear as this now. Ich erscheine als das jetzt. I'm 58. Argue with that. Ich bin 58, leg dich mal damit an. I'm the perfect age, the perfect gender. Ich habe das perfekte Alter, das perfekte Geschlecht. The perfect height, weight. Die perfekte Größe, Gewicht. Perfect skin. Die perfekte Haut. I appear as this now, no mistake. Ich erscheine als das jetzt, da gibt es kein Vertun. Let me argue with that. Feel it wenn ich mich damit anlege, damit streite, fühle das. My skin should heal. Meine Haut sollte heilen. Turn it around and where you have the word skin, put my thinking. Kehre es um und da, wo du sagst, meine Haut, dann ersetzt das durch mein Denken. Mein Denken sollte nicht heilen. My skin should not heal. My, not unless it does nicht so, äh, sei denn sie tut es. My skin doesn't seem to listen to me. Meine Haut scheint mir nicht zuzuhören. It just won't hear. Also sie halt einfach nicht. So it leaves me to work with this. Also können wir wenigstens die Arbeit mit dem hier oben tun. My skin should heal. Meine Haut sollte heilen. Turns around to my thinking. Kehrt um zu mein Denken. Mein Denken sollte nicht heilen. My thinking should not heal. My thinking should heal. Mein Denken sollte heilen. das ist ja keine Umkehrung. But that's not a, a turnaround. When you use an object, wenn du ein Objekt benutzt, and you turn it around, und du kehrst es um, put my thinking where you had the object. It's in your little book. Dann setze äh, mein Denken für das ein, wo mhm. du dein Objekt hast. Das steht auch in dem kleinen Buch drin. Mhm. What is the more painful, your skin or your thinking? Was ist schmerzhafter, deine Haut oder dein Denken? Mhm. My skin should heal. Meine Haut sollte heilen. Turned around. Kehre es um. Meine Haut sollte nicht heilen. My skin should not heal. Not unless it does. Nicht, äh, es sei denn, sie tut es. It is what it is. Es ist das, was es ist. Have you noticed? Ist dir das aufgefallen? Ja. Yeah. But this, mhm. this I can work with. Aber das hier oben, damit kann ich arbeiten. Who would you be without the thought my skin should heal? Wer wärest du ohne den Gedanken, meine Haut sollte heilen? Entspannter. More relaxed. Yes. Yes, not at war mm-hmm. with reality. Ja, nicht im Krieg mit der Realität. A friend of your skin, not an enemy. Eine Freundin von deiner Haut, nicht die Feindin. You want us to love you, love your skin, work on that. Du willst, dass wir dich lieben, liebe deine Haut, arbeite daran. How do I know I'm here to love my skin? Here it is. Woher weiß ich, dass ich hier bin, um meine Haut zu lieben? Hier ist sie. We can't know if it will or won't heal. Wir können nicht wissen, ob sie heilen wird oder nicht heilen wird. We can't know anything. Wir können nichts wissen. But we can find some freedom mhm. here. Aber wir können hier oben einige Freiheit finden. And if I'm at war with my skin, I need some freedom here. Und wenn ich im Krieg mit meiner Haut liege, dann mhm. brauche ich Freiheit hier oben. And those of you that have problems and you're suffering, und diejenigen von euch, die Probleme haben und die leiden, I invite you to take more worksheets ich lade euch ein, mehr Arbeitsblätter zu nehmen. and come back and show me a problem that cannot meet inquiry. Und kommt zurück und zeigt mir ein Problem, welches der, den vier Fragen standhalten kann something that cannot meet your own answers if you really want to know the truth. Etwas, was deinen eigenen Antworten nicht begegnen kann, wenn du wirklich die Wahrheit wissen willst. So judge your neighbor, write it down, ask four questions, turn it around. Also urteile über deinen Nächsten, schreibe es auf, frag vier Fragen und kehre es um. I love this work. It takes you into your own answers, your own freedom. Ich liebe diese Work. Sie bringt dich zu deinen eigenen Antworten, zu deiner eigenen Freiheit. If you want to be right, don't bother with these questions. Wenn du recht haben willst, dann kümmere dich nicht um diese Fragen. If you really want to know the truth, welcome to you. Wenn du wirklich die Wahrheit wissen willst, dann willkommen, sei willkommen bei dir selbst. Inside of you is everything you're longing for. Innen in dir ist alles, wonach du dich sehnst. So, sweetheart, let's begin. Also, Liebes, lass uns anfangen. Let's hear what you've written. Lass well, uns hören, was du geschrieben hast. I'm very sad about my family life because everything seems to break down and seems to stop. my wonderful family because ich bin sehr traurig über mein Familienleben, weil alles zusammenzubrechen zu sein und alles äh, scheint zu stoppen. What have you written? Well, I'm, because I told my husband I don't want to have sex with him. Das ist, weil ich meinem Mann gesagt habe, dass ich keinen Sex mit ihm haben will. Because I don't feel anything. Weil ich nichts fühle. And I don't want to live this life anymore without. It's not only feeling nothing when I have sex with him. But it's in general also. Ich will dieses Leben. Ich will, little love for everything. Ich will dieses Leben nicht mehr leben. Das ist nämlich nicht nur, wenn ich Sex mit ihm habe, sondern auch allgemein. Ich fühle einfach nichts, wenn ich what, mit ihm lebe. What was the last thing you said? Was hast du als letztes gesagt? I feel, I don't feel myself. Ich fühle mich selber nicht. I don't feel much joy in my life. Ich fühle nicht sehr viel Freude in meinem Leben. You don't want to have sex with your husband, is hm. that true? Du willst keinen Sex mit deinem Mann haben, moment, ist das wahr? No. Im Moment, nein. And I don't know how it will go on. And I, the first time I really said no in a very decisive point. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich Nein gesagt habe im, am entscheidenden, im entscheidenden Moment. How do you react when you think the thought, I do not want to have sex with my husband? reagierst du, wenn du den Gedanken denkst, ich will keinen Sex mit meinem Mann haben? Mm. It's very difficult. Es ist sehr schwierig. So just stay there. Also bleib einfach da. It's very difficult. Es ist sehr schwierig. Because I love so sweetheart, let's slow it way down. Also Liebling, lass uns das mal äh, verlangsamen und zwar mm. sehr stark verlangsamen. That's why I ask you to write it down. Deswegen äh, bitte ich euch, es aufzuschreiben. Thoughts can fly, but only for a lifetime. Gedanken können nämlich fliegen, aber nur für eine ganze Lebenszeit. To prove their point. Um ihren Standpunkt zu beweisen. That's okay. Das ist okay. And let's just deal with one thought at a time. Und lass uns einfach einen Gedanken nach dem anderen anschauen. How do you react when you think the thought, I don't want to have sex with my husband? Wie reagierst du, wenn du den Gedanken denkst, ich möchte keinen Sex mit meinem Mann haben? Um, a little bit restricted. Ein bisschen eingeschränkt. You. Yeah, myself. Du selbst. no love. Ja, ich selber. Keine Liebe. Who would you be living in your home without the thought, I don't want to have sex with my husband? Wer wärest du in deinem Zuhause ohne den Gedanken, ich möchte keinen Sex mit meinem Mann haben? The story is that who would you be without that thought in your home? Wer wärest du ohne diesen Gedanken in deinem Heim? I don't know. Ich weiß es nicht. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. And I invite you to read it. Und ich lade dich ein, es vorzulesen. And only that. Und nur das. If you have many more thoughts, good, put those on paper also. Wenn du noch viele mehr Gedanken hast, gut, dann bringe diese auch aufs Papier. And meet them one by one. Und begegne ihnen einen nach dem anderen. Or not. Oder auch nicht. He should understand me and love me unconditionally er sollte mich verstehen und bedingungslos lieben. So let's look at that. Lass uns das anschauen. <laughs> Husbands should love their wives without condition. Ehemänner sollten ihre Frauen ohne Bedingungen lieben. What's the reality of it? Wie sieht die Realität aus? Do they always? Tun sie das immer? And men do it the other way. Und für Männer äh, dreht es einfach andersrum. Wives should love their husbands without condition. Is it true? Ehefrauen sollten ihre Männer ohne Bedingung lieben. Ist es wahr? What's the reality of it? Do they always? Wie sieht die Realität aus? Tun sie es immer? It's not reality. Das ist nicht die Wirklichkeit. That's not how it seems. Das ist nicht so, wie es erscheint. How do you treat him when you believe this? Wie behandelst du ihn, wenn du das glaubst? Not very friendly. Nicht sehr freundlich. How do you treat him when you believe this and he wants sex? Wie behandelst du ihn, wenn du das glaubst und er will Sex? I don't feel anything. Ich fühle nichts. Who would you be without the story? I want my husband to love me unconditionally. Wer wärst du ohne die Geschichte? Ich will, dass mein Mann mich bedingungslos liebt who would you be living with your partner without this philosophy? Wer wärst du, während du mit deinem Partner lebst, ohne diese Philosophie? I could perhaps see that he in some uh, points loves me unconditionally. Ich könnte vielleicht sehen, dass er in, in gewisser Hinsicht mich bedingungslos liebt. Husbands should understand their wives. Is it true? Ehemänner sollten ihre Frauen verstehen. Ist es wahr? What's the reality of it? Do they? Wie sieht die Realität aus? Tun sie es? In what world? In welcher Welt? So let's turn it around. Also lass es uns umkehren. <laughs> I want my husband to understand me and love me without condition. Ich will, dass mein Mann mich versteht und liebt ohne Bedingungen turned around. Kehre es um. I should understand my husband. Ich sollte meinen Mann verstehen. Isn't that what you really want? Ist es nicht das, was du wirklich willst? Yes. Because there's peace there. Ja, weil darin liegt Frieden. I don't really care if the world loves me or not. Mir ist es egal, ob die Welt mich liebt oder nicht. Do I love the world? Liebe ich die Welt? Because I know that until I do, my work's not done. Ich weiß nämlich, bis dass ich das getan habe, ist meine Arbeit nicht beendet. And until I do, I walk like an enemy. Und bis dass ich das tue, laufe ich herum wie ein Feind. And where I look, I see an enemy. Und überall, wo ich hinschaue, sehe ich einen Feind. Until I love you, my work's not done. Bis dass ich dich liebe, ist meine Arbeit nicht getan. The way that I know that's true und woher ich weiß, dass das wahr ist, is when I love you, it feels free. Ist einfach, wenn ich dich liebe, dann fühle ich mich frei. And when I don't love you, it feels not free. Und wenn ich dich nicht liebe, dann fühlt sich das nicht frei an. Feels stressful. Es fühlt sich voller Stress an. And Everyone loves everyone. Und jeder liebt jeden. You love your husband totally. Du liebst deinen Mann total. But these thoughts would keep you from the awareness of that. Aber diese Gedanken halten dich von dem Bewusstsein dessen fern. That's all. Das ist alles. Who would you be without this story? Wer wärest du ohne diese Geschichte? I want my husband to understand me. Ich will, dass mein Mann mich versteht. A lot of work to do for me. Da ist noch viel Arbeit für mich zu tun. No choice. Keine Wahl. We're either investigating our thoughts. Entweder untersuchen wir unsere Gedanken. Or living their effects. oder wir leben den Effekt der Gedanken. Let's look at the next one. Lass uns das nächste anschauen. Yeah, he should um, talk to me. Er sollte mit mir reden. Because he doesn't talk to me anymore. <laughs> er redet, nämlich, no. er redet nämlich nicht mehr mit mir seitdem. Is that true? Ist das wahr? That he doesn't talk to me. Well, Dass er nicht really. mehr mit mir redet? Nein, nicht wirklich. What if you had to answer yes or no? Was wäre, wenn du mit Ja oder Nein antworten müsstest? He doesn't, he doesn't talk to you, is that true? Er redet nicht mit dir, ist das wahr? Nein. How do you react when you think that thought? Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken denkst? He doesn't talk to me. Er redet nicht mit mir. I hate him. Ich hasse ihn. That's the feeling that comes with a lie. das, we hate. Das ist das Gefühl, was mit einer Lüge auftaucht. Hass. That's how it feels. So fühlt sich das an. Because until we investigate that thought, mind really believes that it's true. Bis dass wir nämlich diesen Gedanken untersuchen, glaubt der Geist, der Verstand, dass das wirklich wahr ist. Mm -hmm. Who would you be without this thought? Wer wärst du ohne diesen Gedanken? He doesn't talk to me. Er redet nicht mit mir. I will talk to him. Ich würde mit ihm reden. So let's turn it around. Also lass es uns umkehren. Mm, I should talk to my husband. Ich sollte mit meinem Mann reden. Yes, whether he listens or not. Ja, ob er zuhört oder nicht. <laughs> If I have something important to say, wenn ich etwas Wichtiges zu sagen habe, and he doesn't listen, und er hört nicht zu, I get to hear this important thing again. Dann kann ich diese wichtige Sache selber hören. Nochmal. If it's so important, let me hear it. Wenn es so wichtig ist, dann lass mm. mich es hören. So you, you want to say that you speak for yourself only. Dann du willst damit sagen, dass du <laughs> im Grunde genommen nur für dich selber redest. If he's not listening, who does that leave? Wenn er nicht zuhört, wer bleibt dann über? <laughs> I always want to um, want him to listen because in a certain way I want his approval. Aber ich will immer, dass er zuhört, weil auf gewisse Art und Weise möchte ich seine Zustimmung. Can you? Can someone make you approve of them? Kann äh, jemand dich no. dazu bringen, äh, ihm zuzustimmen? Nein. Whose business is it who you approve of? Wessen Angelegenheit ist es, wem du zustimmst? Whose business is your approval? Wessen Angelegenheit ist deine Zustimmung, deine whose, Anerkennung? Whose business is his approval? Wessen his own. Angelegenheit ist seine Anerkennung, seine eigene? He could be just like you. Er könnte genauso sein wie du. No one can make him approve if he doesn't. Niemand kann ihn dazu bringen, zuzustimmen, wenn er es nicht tut. How do you treat him when you believe this religion? Wie behandelst du ihn, wenn du diese Religion glaubst? My husband should approve of me. Mein Mann sollte mir zustimmen. Who would you be without that religion? Wer wärst du ohne diese Religion? I could live my own life. Ich könnte mein eigenes Leben leben. Approving of yourself. Mm. Ja, dir selber zustimmen, dich selber bestätigen. You need his approval, is that true? Du brauchst no. seine Bestätigung, ist das wahr? Nein. In fact, I, I know this, that I don't need it and I feel much better. When also, I don't think of his approval. also Tatsache ist, dass ich das eigentlich weiß und ich fühle mich viel besser, wenn ich äh, nicht äh, seine Anerkennung will. And he still stays married to you. Und er bleibt immer noch mit dir verheiratet. Isn't that interesting? Also, he still wants to have sex with you. Ist das nicht interessant? Und er will immer noch Sex mit dir. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? How do you treat him when you think the thought, I want his approval and he's busy? Wie behandelst du ihn, wenn du den Gedanken denkst, ich will seine Anerkennung und er ist beschäftigt? Um, ähm, How do you treat you when you mhm, think ja. this thought? Wie behandelst du die, mhm. dich selber, wenn du diesen Gedanken denkst? It, it hurts and I treat myself badly because I think I'm, well, um, it's not okay weh. because he doesn't approve of me and it, I hurt myself. Und, ich behandle mich selber schlecht äh, und äh, ich verletze mich damit selber, wenn ich denke, dass er mir zustimmen sollte. Und er tut's nicht. So who would you be without the thought, I want his approval? Also wer wärst du ohne den Gedanken, ich will seine Anerkennung? Mm. Quite different. Ziemlich anders. I need his approval, turn it around. Ich brauche seine Anerkennung, kehre I need my own approval. Ich brauche meine eigene Anerkennung. Every day. Jeden Tag. Mm. Isn't that as true or truer? Of course. Ist das nicht genauso wahr yeah. oder wahrer? Ja, natürlich. Let's look at the next thought. Lass uns den nächsten Gedanken anschauen. Thoughts are like wonderful, like wonderful children. Gedanken sind wie wunderbare Kinder. They're in this wonderful playground. Sie sind auf diesem wunderbaren Spielplatz. They have such fun. They're playing here, playing there. Sie haben so einen Spaß. Sie spielen hier, spielen dort. And we don't stop to meet them. Und wir halten nicht an, um ihnen zu begegnen. We just assume they're a terrible enemy to get rid of. Wir setzen einfach voraus, dass sie furchtbare Feinde sind, die man loswerden muss. In my experience, unconditional love is the only way. In meiner Erfahrung ist bedingungslose Liebe die einzige Art und Weise, der einzige Weg. So if I am an enemy to thoughts, also wenn ich ein Feind den Gedanken gegenüber bin, and I try to get rid of them, und ich versuche sie loszuwerden, medicate them, meditate them, äh, sie mit Arzneimitteln zu behandeln, mit Meditation zu behandeln. What am I going to do when I meet you? Was werde ich dann tun, wenn ich dir begegne? And you say what I don't want to think. Und du sagst das, was ich nicht denken will. I'm going to have to shut you up too. Dann werde ich dafür sorgen müssen, dass du auch den Mund hältst. It's a big world to shut up. Das ist aber eine große Welt, um den, den Mund zu verbieten. So that won't work. Also das wird nicht funktionieren. So what's left? Also was bleibt übrig? Separation. I can't be with you. Trennung. Ich kann nicht mit dir sein. Because you keep saying what I don't want to think. Weil du nämlich damit fortfährst, das zu sagen, was ich nicht denken will. Yeah? So if I meet all of these enemies, these thoughts, also wenn ich all diesen Feinden, all diesen Gedanken begegne, with understanding, mit Verständnis begegne, what could you say that I would go to war with? Was könntest du dann noch sagen, wogegen ich in den Krieg ziehen würde? When I am at peace with this, I'm at peace with you. Wenn ich im Frieden mit dem da oben bin, dann bin ich auch im Frieden mit dir. This is such good news. Das ist so eine gute Neu Neuigkeit. It only leaves me to work on. Das hinterlässt nämlich nur mich, an dem ich arbeiten muss. And each time you say something that hurts me, und jedes Mal, wenn du etwas sagst, was mich verletzt, then I get to see the enemy that's still left inside of me. Und dann kann ich den Feind sehen, der noch in mir übrig ist. We have tried to work with the projected. Wir haben versucht, an dem Projizierten zu arbeiten. The illusion. An der Illusion. And through these four questions, we're working with the projector, not the projected. Und durch diese vier Fragen arbeiten wir mit dem Projektor, nicht mit dem Projizierten. We keep trying to change the movie. Wir versuchen immer weiter diesen Film zu ändern. Because we don't realize it's all coming from here. Weil wir nicht erkannt haben, dass es alles von hier kommt, vom Kopf. When this is clear, that's clear. Wenn das klar ist, dann ist es klar. So again, it just leaves this to work on. Also nochmals, es hinterlässt nur das hier, um damit zu arbeiten. I like to say, I love you and there's nothing you can do about that. Ich mag es zu sagen, ich liebe dich und es gibt nichts, was ich daran ändern kann. I love this. Ich liebe dies. And love is all it can project. Und Liebe ist dann alles, was es projizieren kann. And I don't know, really know what love is. Und ich weiß nicht wirklich, was Liebe ist. I only know that the war is over. Ich weiß nur, dass der Krieg zu Ende ist. The war with this and the war with that. Der Krieg hier mit oben und der Krieg da draußen. So simple. So let's continue to work with the thought that appears now. Also lass uns damit fortfahren, mit dem Gedanken zu arbeiten, der jetzt auftaucht. I ask you, how do you react when you think the thought? Ich frage dich, wie reagierst du, wenn du den Gedanken denkst? I want my partner's approval. Ich will die Anerkennung meines Partners. And they don't give it. Und sie geben sie nicht. So we have microphones. Let's pass them around. Also, wir haben Mikrofone. Lass uns die mal rumreichen. How do you treat your partner when you think the thought, I need their approval? Wie behandelst du deinen Partner, wenn du den Gedanken denkst, ich möchte deren Anerkennung? And you don't get it. Und du bekommst sie nicht. What is your experience? Was ist eure Erfahrung? Anyone? Yes. You fight to get it. Ich That kämpfe, was my experience. Ich kämpfe, um sie zu bekommen. Das war auch meine Erfahrung. Anyone else? Sonst noch jemand? Yes. Ich fühle mich wie ein Opfer. I feel like a victim. Yes. Ja. Also so ähm, warte auf irgendwas. I wait for something. Und ich werde wütend. And I become angry. Yes. So This is how we react when we think that thought. So reagieren wir also, wenn wir diesen Gedanken denken. Who would you be without that thought? Wer wärest du ohne diesen Gedanken? Who would you be if you could not think that thought? Wer wäret ihr, wenn ihr diesen Gedanken nicht denken könntet? Ich wäre friedlich. I would be peaceful. Yes, honey. Ja, Liebling. And behind you? Und hinter dir? werde auch friedlich und ich kriege viel mehr Lust, mir für mich selbst zu sorgen. I would also be peaceful and I would have a lot more air and space to take care of myself. Yes. Yeah. So what I am, what I am learning from you. Also was ich von euch lerne. Is that with the thought. Ist das mit dem Gedanken. There's stress. Da ist Stress. And anger and suffering. und Wut und Leiden. And without the thought, there's freedom, space. Und, und ohne den Gedanken, da ist Freiheit, Raum. So how can our partner be the problem? Also, wie kann dann unser Partner das Problem sein? With the thought suffering, without the thought freedom, How can you be my problem? Mit dem Gedanken Leiden, ohne den Gedanken Freiheit. Wie kannst du mein Problem sein? This leaves no one to work with but me. Da bleibt niemand zurück, mit dem man arbeiten kann, außer ich selber. It's a most amazing thing. Das ist eine sehr erstaunliche Sache. You cannot be my problem. That's very powerful. Du kannst nicht mein Problem sein. Das ist sehr kraftvoll. This means that I don't have to torture you <laughs> anymore. Das bedeutet, dass ich dich nicht weiter foltern muss. I don't have to treat you with anger. Ich muss dich nicht mit Ärger behandeln. Or be your victim. Oder dein Opfer sein. What were you going to say, honey? Was wolltest du sagen, Liebling? Without the thought, I would be very playful. Ohne den Gedanken wäre ich sehr verspielt. You would say more about that. Ach so, sag mehr darüber. Without the thought. Ohne den Gedanken. That I need approval. I can be or do whatever I want to do. Ohne den Gedanken, dass ich Anerkennung brauche, kann ich, kann ich sein, was immer ich sein will und sagen, was ich sagen will. You would be able to be and do your life. Ja, du wärst in der Lage zu sein und zu tun, also dein Leben zu sein und zu tun. Hmm. So, sweetheart. I need my husband's approval. Can you see another turnaround? Also liebes, ich brauche die Anerkennung meines Manns. Kannst du noch eine andere Umkehrung finden? My husband needs my approval. Mein Mann braucht meine Anerkennung. I don't know. Das weiß ich nicht. He's not sitting here in this chair. Er sitzt nicht hier in diesem Stuhl. There could be another turnaround. Can you find it? Es könnte noch eine andere Umkehrung geben. Kannst du sie finden? One that you can know for yourself. Eine, die du für dich selber wissen kannst. I need my husband's approval. Ich brauche die Anerkennung meines Mannes. What is the opposite of I need? Was ist das Gegenteil von ich brauche? Ich brauche es nicht. Ja. Yeah. How do I know I don't need his approval? Woher weiß ich, dass ich seine Anerkennung nicht brauche? I don't have it. Ich habe sie nicht. Sometimes. Manchmal. Let's look at the next one, sweetheart. Lass uns das nächste anschauen, Liebes. And I would have to ask him to know the reality of it, wouldn't I? Und ich würde, müsste ihn fragen, um die Wirklichkeit dessen zu wissen. Ist das nicht so? And then I could never really know. Und selbst dann könnte ich es niemals wirklich wissen. It always leaves me to deal with myself. Es lässt immer mich zurück, um mich, um mich selber zu kümmern. And this leaves me to love my husband. Und das lässt mich zurück, meinen Mann zu lieben. And my children and the world. Und meine Kinder und die Welt. Uh, he should try to find new ways of family life. Er sollte versuchen, neue äh, Weisen des Familienlebens zu finden. He should try to find new ways of family life instead of repeating old patterns. <laughs> Anstatt immer wieder alte Muster zu wiederholen. Is that true? Ist das wahr? Can you absolutely know that that's best for his path? Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das das Beste für seinen Weg ist? How do you treat him when you think this thought? Wie behandelst du ihn, wenn du diesen Gedanken denkst? How do you treat her when you think this thought? Wie behandelst du sie, wenn du diesen Gedanken denkst? Do you get cold? <laughs> Wird es dir dann kalt? Yes. Do you feel separation? Fühlst du Trennung? It hurts inside automatically. Yes. Es tut in mir innen drin weh automatisch. Mm. That's how I found this work. Ja, so habe ich diese Work gefunden. I noticed the difference between pain and no pain. Mhm. Mir ist der Unterschied aufgefallen zwischen Schmerz und kein Schmerz. Who would you be without this story? Wer wärst du ohne diese Geschichte? I would do certain things perhaps with him and other things not. Ich würde vielleicht manche Dinge mit ihm zusammentun und manche vielleicht nicht which is what you're already doing. Und das ist ja das, was du sowieso schon tust. Only you could do it in peace. Aber du könntest es jetzt hm. in Frieden tun. So let's turn it around. Also lass uns, lass uns umkehren, was du geschrieben hast. Well, I should try to find new ways of family life instead of repeating old patterns. Also ich sollte neue Art und Weisen des Familienlebens finden, anstatt alte Muster zu wiederholen. Yes, like blaming him for your unhappiness. Ja, zum Beispiel ihn für dein Unglück mm. zu beschuldigen. I love these difficult partners. Ich liebe diese schwierigen Partner. They show me what I haven't realized yet. Sie mhm. zeigen mir, was ich noch nicht erkannt habe. Yeah. Mm. That's what the world is for. Und dafür ist die Welt da. It's true, it's only in my head. Das ist wahr, es ist alles nur in meinem Kopf. But only all of it. <laughs> ja, aber nur alles davon. All of it. Alles. This is very good news. Das ist eine gute Neuigkeit. Thank you, sweetheart. Wonderful work. Danke, liebes wunderbare Thank Work. You. And you. What are you realizing this evening? Was äh, erkennt ihr diesen, an diesem Abend? What are you realizing this evening? was erkennt ihr heute Abend? In the presence of this amazing woman who was sitting here. In der Gegenwart dieser erstaunlichen Frau, die hier vorne saß. Mir ist es genauso gegangen. It, it was the same for me. Ähm, ich habe auch erlebt, dass ich den anderen verantwortlich gemacht habe für das, was er mir nicht gegeben hat. I also experienced that I held the other responsible for what he was not giving to me. Und ich musste erkennen, dass, ähm, dass es eigentlich ist, es ist ein Geschenk, wenn ich etwas nicht bekomme. And I had to realize that actually it's a gift if I don't get something. Yeah. Es bringt mich immer wieder zu mir selber und dahin, dass ich für mich sorge, was ich brauche. It always brings me back to myself and so that I ah. take care of the things that I need. Und ich habe es durch die Work gefunden. Danke, Katie. And I found that because of the work. Thank you, Katie. Welcome, Angel. Sweetheart, would you stand up again? Liebes, würdest du dich noch einmal hinstellen? I say thank you from my heart because when you thank me, it shows me how to move. Ich sage danke von meinem Herzen, weil wenn du mir dankst, dann zeigt es mir, wie ich mich bewegen kann, wohin ich mich bewegen kann. So you're finding freedom. Thank you, Katie. Also, du findest Freiheit. Danke, Katie. And turn it around. Und kehre es um. I I am finding freedom because of. Ich danke mir, ich finde Freiheit wegen. I can't find it. Um. Who else can you thank? Wem könntest du sonst noch danken? Ich finde Frieden, weil ich mir selber danken kann. I find freedom because I can thank myself. Yes, Angel. Ja, Engel. So you don't leave you out and you don't leave me out together one intimate without separation. Also du lässt dich nicht aus und du lässt mich auch nicht aus, zusammen eins ohne Trennung. And thank you for including me in what you realize. Und danke, dass du mich in das, was du erkannt hast, mit einbezogen hast. One. Eins. Anyone else, what are you realizing? Sonst noch jemand, was erkennt ihr? Was ist eure Erkenntnis? Ich lerne, dass ich eigentlich über die anderen gar nicht so viel weiß. I'm learning that actually I don't know all that much about others. Ich sehe immer nur mich selbst. I always just see myself. Yes. Isn't that wonderful? Ja, ist das nicht wundervoll? Mm -hmm. Oh my, go to the one that knows. Mm -hmm. Oh, geh zu demjenigen, der weiß. Mm -hmm. Yes. Thank you. Welcome. Danke. Du bist willkommen. Gern geschehen. I love that it just leaves you to sit with. ich liebe, dass dann nur du übrig bleibst, mit dem du sitzen kannst. And just in case you miss something, we'll be there for you. Und äh, nur für den Fall, dass du etwas versäumst, werden wir für yeah. dich da sein. <laughs> Anyone else? Sonst noch jemand? Äh, ich sehe einerseits, wie mächtig Gedanken sind und ich merke so, ich verstehe noch nicht so ganz, was das mit dem Gefühl auf sich hat. I can see on one hand side how powerful thoughts are, and I don't quite understand yet what what it is with the feelings. What about the feelings? Wenn ich sehr wütend bin, dann spüre ich das oft im Körper und denke gar nicht so viel drüber nach. When I'm very angry, I often feel, that it, feel it in my body and I'm not thinking uh, much about it. Und ja, da würde ich dich einfach bitten, noch was dazu zu sagen. And I just would ask you to please say something about that. No thought, no world. Kein Gedanken, keine Welt. If I feel anger, I have to be attached to a story that may not be true for me. wenn ich Ärger fühle, dann muss ich an, einem, an einer Geschichte festhaften, die vielleicht gar nicht wahr für mich, äh, für mich ist. This can be very difficult for some of you at first. Am Anfang kann das für einige von euch vielleicht schwierig sein. Because all you really notice is the anger, for weil, example. Weil alles, was ihr äh, zum Beispiel erfahrt, ist der Ärger. But go back before the anger. What were you thinking? aber geht, geht zurück vor dem Ärger. Was habt ihr gedacht? How do you react when you think those thoughts? Anger. Wie reagierst du, wenn du diese Gedanken denkst? Ärger. Feel it. Fühle es. My husband should understand me. Mein Mann sollte mich verstehen. How do you react when you think that thought? Wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken denkst? At first you may not even recognize that was the thought. Zuerst kann es sein, dass du vielleicht gar nicht erkennst, dass das der Gedanke war. But the more you begin to write the problem down on the judge your neighbor worksheet aber or je, anywhere else. Aber je mehr du damit anfängst, diesen Gedanken aufzuschreiben auf dem Urteil über deinen nächsten Arbeitsblatt oder sonst irgendwohin, the more you realize that it's only the internal war with thoughts that cause the stress. Desto mehr wirst du erkennen, dass es nur der innere äh, Krieg mit den Gedanken war, der den Stress verursacht. Not people. Nicht mit Menschen. And it's okay. I say just be gentle as you begin to notice. Und das ist okay. Ich sage nur, sei sanft mit dir selber, während du anfängst, das zu erkennen. How do I react when I think the thought, I want my husband's approval and he does not give it to me? Wie reagiere ich, wenn, den, wenn ich den Gedanken denke, ich möchte die Anerkennung meines Mannes und er gibt sie mir nicht? Feel the feelings that come with that. Fühle die Gefühle, die damit einhergehen. Honor them. Feel it. Ehre sie, fühle sie. And how do you react? How do you treat him? Und wie reagierst du? Wie behandelst du ihn? When you're when you think that thought and you're angry. Wenn du diesen Gedanken denkst und du wütend bist. It compounds the anger sometimes and the hurt. Es verstärkt manchmal den Ärger und das Verletztsein. Anger is a mask for fear. Ärger ist eine Maske für Angst. Anger is the effect of an innocent child. Ärger ist die Wirkung eines unschuldigen Kindes. If your child is frightened in the dark, wenn dein Kind im Dunkeln Angst hat, and they cry, und es weint, You go into the nursery and you turn on the light. Dann gehst du ins Kinderzimmer und machst das Licht an. You say, "See, there's no monster." Und du sagst dann, siehst du, da ist gar kein Monster. It's imagined. Es ist nur eingebildet. Look. Schau. And then the child understands. Und dann versteht das Kind. So when you are angry and frightened, Also wenn du wütend und verängstigt bist, wake the baby from the nightmare. Dann weckt das Baby aus dem Albtraum auf. Inquire, turn on the light. Untersuche, mach das Licht an. Or not. Oder It's nicht. Okay. Das ist auch okay.